Eta zer egin edo zer egin aktualitatea egun interneten, eh, e, Bernadetek deia ipatu du, eh. Ara zer den gure mundua. Bernadetek ere eh, bere berrietan txartzen du interneten pasatzen dena. Internetek berak baitu egiten aktualitatea gaur egun. gune handan bat ez baitziren martxango goizuntan, oartu ziztiberdin, interneteko eh, ostatatzaile handi bat panantzelako gertatu da, OVH enpresa denetan, bera sare sozialetan aipagaitzen egun. Uh, eh, goiziko zazpiak pasatxo zirelaik Estrasburgon kokatu den enpresan bi argindar ornitzaileak plaf itzali dira, pentsa horrelako arazoa aurre egiteko badira beplanak, baina hor ez dira biatu. Eta hor abiatu da bordela, mm, bai, horren bat berantago beste leku bat izan, beste leku batean izan baita arazo bat. hori gehitzen da beraz, lehen arazoari jube irian gertatua fibra optikoaren loturen pana edo lako zerbaiten bi arazo biziki agarroak direnak eta gainera ber momentuan gertatu izanak du sortu goizuntako kakofonia. Baina iduriz ez da loturarik bien artean. Hmm. Hmm. Duda hor da ala ere, eh? Eraso informatiko bat ote gertatu hor kibelortan, irailean justuki eraso bat jadanik jasantzularik, eh, presak. Diru dienez, ez. Baina segur naiz Kim Jong-un dela gibelan. Ez? Bado logika, eh? Edo Putin edo bako bat. Bo, artikulu interesgarri bat uh, irakurri dut joztuki, uh, eh, ipar koreaz egun orduan uh, deus ikustekorik eh? hemen gaia, bo, internet ere seriosa da, biztan da. Lezeko.fr webgunean irakurria, joen astean atera zen, urriaren hogeita zazpian. Urte zonbaitzuz, ipar ondoko errietako jendeak baitzen zituzten beren espioiak formatzeko gisan. Kanpoko hizkuntzak erakasteko, beraz, baitutakoen lana hori bilakatzen zen, hoien nortasunak lapurtzeko edota kanpoko kulturak barneratzeko, hots, James Bond oberenak sortzeko, iparkoreak batxaman zuen aterabidea. Irurogeita mar, larogei garen amarkadan gertatu ziren baiketa horiek, geroztik iparkoreak konfirmatu dituenak, gainera eta horregatik ere barkamena eskatu duena duela bainan familiek beti sekatzen dituzte eh, garai hartan baituak izan zirenak. Espioi filme txar batetako historia bat dirudi egerrean irakurtzerakoan artikulua Iparkoreako zerbitzu sekretuek baitu lituzkete itxaspeko ontziei esker uh, ondartza bazterretan ziren jendeak beraz kasetari batek atera zuen afera larugei garen amarkadan eta berantago konfirmatua izan da, progresiboki, azkenean, iparkoreak eh, espioi batzuen, edo iparkoreako espioi batzuen atxilotuak, eh, atxilotuek kontaturik, japoniak baitu batzuek eh, konfirmatu zuten, beraz, eh,

Eta ez dakit kusi duzien ere, estatu batean iraultza gertatzen ari den, bo, ez dakit bainan erri batean, behintzat bai, erriko bozetan uh, lehen aldikot, beraz, estatu batuetan, uh, lehen emazte transgeneroa, edo transa, hautatua izan baita hauteskundeetan eta hori parean zuelarik homofobo puntako bat, eh? reiten aldugu. Euneko burritama bostean hautatua izan da Danika joen, eh, eta bon, berak eh, beti azpimaratu baldin badu eh, Ba, ez duela inoiz bere generoa intzinean eman nahi izan, eta hori ez da bere helburua, beste eh, helburu politikoak eh, dituela, beste handa parekoak baliatu izan du hori bere kontra jotzeko kanpainan, baina azkenean beraz zautatua izan da. Eta gainera, azpimajatzekoa bo hori anekdota gisa, eh? hemen entzuten duzen hau txap berea dela, bai, kantaria da ere gainera, kazetari hoi eta beraz eh, autetxi berria, hala, historio eta anekdota tipiaren zat. Eh, musika pausaino bat, Hai, beste musikaino bat. Um, zer nuen hemen? Abai, ah, estilo zaldatzen dugu. Estatu goaz Chicago aldetik, lutopet taldearekin, eta ondutik, entzulearen iritzian, peio dibon gurekin, Euskara, ala Euskalkiak. Bere iritzia ere proposatuko du hemen, eta ondutik, Fred Berruetek, Pelas eta Telmo Trenoren diskoa entzunaraziko dugu. Zubiltzarekin amestu dut bart eta bosta xola dit Zeru ertzera eortzita odun usturik Zu argitan ondoratu zara eta prinzes bostini Zure odolak iesoztu nau Hortzi mugatik Horri bat bota dut nire izenaz Ura zalean Iburu lehor bat zuria dena Bertan dut gogoa Aitzitik aizeak botan Chicago aldeti Indargen naiz Gaua da orain Chicago aldeti telebista piztuko du egunen batian Nire antzeko morroi batago dago kalian Eizatu dute bosta xoladit ez dut logurarik Ze etxeran ator, etxeran ator Chicago aldetik gago alde Chicago aldetik eta zara, zara taldeak eh, hemen eh, diskoa ateratzen du, baina eh, hemen bakarkako lanetan horariko da oier arantzabal, naski, disko berri untan laster beste disko bat entzunaraziko dauku Fred Berruetek, eh, Pelas eta Telmont Trenor ena, bainan lehenik entzularen iritzen, peio, dibon, zuri! Bimila amazazpiko martxoaren ogoita amajean, egia astekariko hasiak loratzen deitutako lejoaldian, Baionako Aeka gau eskolako zebat mailako ikasle batek artikulu bat izkiriatu zuen euskara ala euskalkiak. Iritzi juntan, mezu bat hunilotua, edo bi mezu, bata euskara batu zalean dako, bertzia euskalkiera txikiak direnen daku. Eskualkiak tutzu abantailatzen, burui, borta, hortzegun, ikusi, malerus, pimpirin, zakur, gorri eta gorrasta, martxuka, horzirale, lusagar, Rufatu, sautu, lorail, biakoitz, karrika, eltzaur, eskarniatu, asil. Pentsatzen duzu holako hitzak abiliz, zue sokoñoko izkea salbatzen eta goaipatzen dutzula? Naski baietz, bana holako hitzak abiliz, eskuara batu base mintzozia. Nok eran entzien. Euskara batua da zure bizitzeko arrazoia? Ni, naiz, i, haiz, hura da, gu gara, zu zara, ek, zarete aiek dira. Esplikatzen aldi da zu, zergatik ez dituzula aditz laguntzaile hauek egunero baliatzen? Bon, itzulgiten artikuluntarat. Huna ikasle horrek ziona. Ipar Euskal Herriko irratia pizten dut, eta berriro, berriak Euskalkiz. Herabakia hartua dela ematen du. Gure irratian, nor da gu. Tipituz doan Euskaldun zaharren zirkulua, ala zirkuluan sartu nahi dutenak. Iduritzen zaut ikasle hori ez dela diakinean, Bana guti esten duen tipituz doan euskaldun zaharren zirkulu horretako anitz diendek erraiten dute, irratian pizten dute laik, euskara batua dela nagusi. Hots, kontrako utza. Denak, edo gehienak ahal bezalako izkuntzalariak baizik ezkirela ahantzia itzin, hasgiten euskal zaindiak egindako iztegi bat iregiz. Oartu gira, bai batuzaleak, bai euskalkizaleak, gai hortaz zenbat astekaria botatzen dugun. Peio dibon, mil esker zuri entzulearen iritzian orain eta orain musikaren ordua, Fred Beruet, noragoaz? Bai, gaur donosti aldera goaz, eta telmo trenoren arteko disko berri honen ezagutzera. Telmo Trenor eta Unai Pelaio Pelas aspalian elgar ezautzen duten Donostiako egia osoko lagunak dira. Orain arte, bakotsak bere bidea segitu du. Telmo, hip elektronika eta musika beltzaren munduan aritu da gehien bat. Unaik bere aletik, rock, folk edo blues estiloak jogatu ditu azken urteotan. Gaur hemen aurkeztuko dizuedan diskoa, bien arteko elkarlanaren fruitua da. Atzoko marra bera sudurreratu dut gaur, eta bihar, eta etzi, guizkiaran nahiko nuke, heroina probatu, ipurtzulua iragazi, salto egin, hil, bizi. kantu hauen lantzea, lan egiteko modu ezberdina izan da entzat. Bere ahotsa eta gitarrarekin, pelas izan da kantuen oinagia proposatu duena. Ondotik, sampler, erritmo kutsa, ordenagailu eta sintetizadore baten laguntzaz, telmok, perkusioak eta basu oinarri indartsua gehitu dizkie. Azkenik, kantuak bien artean borobildu dituzte. Emaitza zera da iraupen laburreko EPE hau, lau kantuz osatzen dena. Estampa eta sugea izineko kantuetaz gain, azpitik entzuten ari garen, bizi kantua sartu dute ere. Hau, abesti ajunta baino, poesia musikatu da, Katxalin Minerren kolaborazioarekin egina izan dena. Aipagarria da ere, Fermin Muguruza eta duten Lucrezia kantu ezagunaren bertxo edegau egin dutela. Iza teriaren alde topaketetan Ezagutu zintudan Berlin Neoliberalismo itza Trabatzen zitzaikun askori Elkartasun itza bezala kantuak balizko liburu baterako zure izena zuen titulua ekin zagaratzeko parada Kroizbergo Ruben seko izan da disko honen grabaketaz eta nahasketaz arduratu dena. Masterizazio aldiz, Jonan Ordorikak egina du azkarateko mamia estudioan. Artelan abigitz, Julieta Metraietaren obra izan da. Astapenean, vinilo bat agitaratzeko asmoa balima zuten ere, demora eskasez, laukantu hauek CD euskarrian iritsi zaizkigu. Diskoa, bertzea bertze donostian aurkezteko parada izan zuten, baina naskifite, musikari bakotsa bere usaiako lanera itzuli da. Adibidez, laste egizanen dugu hemen, pelasek bere bandarekin egin disko begi aipatzeko para da. Espero dezagun ala ere, esperimentazio hau ez dela hortan gelituko eta jagaipen bat izanen duela, zinez merezi bai luke. Bukatu hain zinen jakintza zuek antu hauek SoundCloud plataforman entzungai ezagir dituztela. Bertzen ere, sare sozialen bidez, erreski hagemanetan sartzen alko zaizte artista hauekin, diskoa erosteko edo bertze. Nera aletik, bertzerik ez oraingoz, proposatzen hau zuet kronika hau diskontako biaren kantuarekin bukatzea. Sugea, zuekin donostiatik, pelas eta telmo trenor. Artutan Arteko eta Telmo Trenor hemen elgarrikin eh, Fred Berruetek aurkeztu diskoan, mil esker, kostegun arte beste baten zat. Germen Blezio izango da gure gomita mar minuturen buruan, Amnestia Internazionaleko kideak aipatuko dauku burundi eta bertan den egoera zaila bila jantolatzen dutarik ekanboko elizan gaualdi bat, diru bilketa eta izenpetze bilketa baten alde. Laster aipatuko dugu, gure gomitarekin mementuz bostak eterdi euskal irratietan berriak zurekin Bernadette Argaina. Kataluniako gobernukideak preso egonen dira Madrileko hauzitegi nazionaleko epaileak errefusatu du horien libratzea arrazoin bezala ies egiteko eta frogak gordetzeko iriskua badela eta bestalde egun guzian galdezketatuak dira Madrilen parlamentuko maikideak bururatzean prokuradoreak eranen du zer neuri hartzen duen horien kontra. Bi eta hogoieko itzemanik izan dira maule eta tzahatzeko osagahi etxeak proietuak beranta hartu du, baserri gune gehienetan bezala, siberuan medikuak gutitzen ari dira, alaike, bia plantatu berri dira tzahatze eta maulen, eta beste bien jiteko esperantzia ere bada, osagahi etxeetan zerbitzu desberdinak ere eskainiko dira. Lahun ez hunki kolektiboak bere protesta segitzen, departamenduak egin nahi duen lahun 2008 proietuaren kontra, aldiuntan mendi martxan antolatuko dute hasaruaren emeetzian azkaine, xara, uruña eta bera errietarik, eta gero denak gainean juntatuko dira, bestalde lagun ez hunki kolektiboak mozio bat proposatu zuen erriko etxer proietuaren kontradioa iteko, berako erriak salbu, ez dute mozioa boskazi kontseiluetan. Sute bat izan da atxalde astapen untan, baionako larjante ikastetxean, berotegian abiatu da, bere ala ikasle, ikasleak ateara zidituze eta uhundu, ez du neok minartu. Errugbian, prodebian, miagitzek hori jaken jokatuko du bihar, eta baionak berriz mazi irain berriaren kontra. Baiona berriz ere behar gorrian da, salkapeneko azken aitzineko postuan baita, bat urte astapenean ezari helburuetan. Baiona mazi bihar sorzionetan eta zuzenean euskal irratietan. Iso! Ostegunean Iso emankizunean, Siberuko proiekturik handinaikoena gomita okaren dugu. Jazz, post-rock eta kantu horikoia nahazten dituen Oianeko zuhainetan diskoa aurkeztuko digu Oian Oliar iso emankizunean ostegunean arratseko bederatzitan. Iso. Petzero, Euskaligatietan. Asteuntako petzeroa. Iruro geita mar... Ai, barkatu e, irurogeita amar urtetan. Eman zuzen bertsua. ba, ba, me hain bertze ah. aldiz. Odei, barroso, bertsularia. Petzero saioa, ortsira leguntan eguerdita laurdenetan eta larun bat goizian zorziak eta egoietan. puntu Eta hori tarazten hau maia muruaga gurekin izango dela, laster, uh, minuturen buruan, kantuz, kantu, eman kizuna ipatzeko, ea nor izango duen bere gumita bi ahatsaldeko lauetan. Eh. Itzeta putz, putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, itzeta putz, itzeta itzeta, itzeta, itzeta putz, Prentxan eh, ipagai ordu honetan eh, forkadel eta maiko kideak gorenean dira. Katalunia zari gira hemen, berrian gainagusi, matxina da sedizioa eta diru publikoaren erabilera okeja egitea okera egite egotzita, ari dira deklaratzen, hainbat iturriren arabera, forkadel, espetxeratzeko, presondegiratzeko, galde du prokuradoreak, hau da, gaina berrian ordu untan, uh, hori loturik, beraz, egunero bezala, artikulu berriak, fiskaltzak adirazidu jajera alda dezakela legediari men egiten badiote, nortzok dira parlamentuko maiko kide hausipetuak, eta bar, eta bar, eh, berriaren eh, aldetik. Katalunia independentziarun txailean aldiz argiak uh, eh, pizdebonte maiten du argazkitan, Kataluniako gobernuak egitura egonkora sortuko du Bruselan, hor ere, minutuz minutu edo orduka sailkatzen ditu artikuluak, iada segitzeko ere ongi egina dela eta beraz azken berria Carme forkadelian deklarazioa gorenean eunta berroita ama bostari men egin eta independentzia aldarrikapena simbolikotzat jo. Beste gaietan ah, berrian aur eskola publikoak eh, langileak greban. Ezkuntza publiko ez unibertsitarioak mobilizazio sorta prestatu du. Araba bizkaita gipuzkoan gaur greban dira aur eskolak. Deitzaileen arabera euneko larogeita seiko erantzuna izaiten ari da zerbitzu minikoak, minimoak egon ajen. Beste gaietan EAJ eta soziometroa. jotak gora egingo luke Eusko Legibiltzareko bozetan. Soziometroaren arabera, jeltzaleek lege bat gehiago lortuko lukete elkarrekin Podemosen kaltetan emaitzak hemen uh, eh, sekiago berrian eh, eta kontratu partzialdunen langabezia kalkulatzean bazterketa dela ebatzi du Luxemburgok hau da beste tituloa astean bi edo hiru egune azaritzen direnen gehien gehienak emazteak dira eta Espainiako sistema haien aurka dela dio Europako batasuneko justizia auzitegiak berrian hemen. Argian bestalde armagintza titulupean legezkoa den bitartean Bilboko Portuko presidentearen erantzuna bertatik armak esportatzeaz. Hau da asier atutsaren hitzak zoin izan diren legezkoa baldima da zut ikusten nunden problema armak esportatzen bai biditugu eh, bideoan ere eh, erraiten du ni eh, alkolaren komertzializazioaren aurka naiz, banaen uh, eh, eksportatzen dugu, ala ere, hortaz eh, eta beste gaietaz ere, portuaren inguruan, biloko portuaren dinamika berriaz argian azterketa bat ere egun. Eta genero asailean, Euskal Legunkarietan genero gaiek izandako dako bilaka eraztertzeko beka eman dute. Danele Sarriugarte Motxalesek, Katiali Perezek eta Madi Altuna Galfar Sorok jasadute, jasodute Martin Ugalde beka Euskal egunkariak eta berriak genero gaietan izandako eragina ikertuko dute urte batez. Atzo aipatzen ginuen gure gomitarekin, eusen tituluan bidasoaren bi aldeetako dendetan Euskararen presentzia haunditzeko egitasmoa. Eh, nahi duzuna dugu deituriko kampainaren baitan, beraz, egu berritan Euskararen presentzia haunditzeko gisan, egun taburitama bost saltoki, eta ostatuetako kude, kudeatzailekin elkartu eta baliabideak eskainiko dizkiete. Eleka sailean aldiz iritzi emaile berri bat julen oliarburu, egutegia gure ganatu titulupean Euskal Herritik urrunden Txileko errealitateaz hausnartu du julen oliarburu elekako kolaboratzaile berriak, simboloen objektibizazioa ardatzartuta aipaturiko errealderen oiturak, oiturak bakatu gogura, ekarri ditu. eta Baionako Industria eta Komertzial eh, Gambararen eh, zuzendaria izan zena Bernard Darretxekin elkarrizketa egindu media bazkek uh, eh, lujalde tipia bainan performantzia ekonomiko handiak eukaiten al dituenak berak dio berekin egin elkarrizketa media osoki eta zudezten aldiz uh, gehiago dobekidean barkatu bainan ez gehiago pagatuz, posible ote da flexitariano dieta bat eh, segitzen delarik. Hmm, zer da? Flexitarien delakoa, uh, bon, barazkiak jaten dituenak, txitsi guti, olako zerbait, xe eta sunguziak eh, zudu titulu nagusian. Amar minutoren buruan gurekin, Maia Muruaga eta Kantuzkantu aipatzeko benan lehenik tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal irratietan. Baionako Amnistia Internazionalek gaualdi bat antolatzen du bihar, kanboko helizan, burundiko giza eskubiden defendatzailei sustengoa ekartzeko gaualdia izango da, gurekin horren aipatzeko Germen Blezio, arratxalde hona. Bai, arratxalde hona, entzulegere eta Amnistia Internazionaleko kide gisa ere hemen uh, Burundi, beraz uh, ezagutzeko parada ere guretzat egia Tanzania iparaldean kokatua dena, uh, Ruandaren ego aldean ere, hor uh, importantea da azpimaratzea. Zergatik bereziki gaualdi bat Burundiko iteka ligaren sustenguz? guz? Bai, e, bai arrasongi ezagutzen ditugu hori da, adiskideak ere e, dira batzu guretzatzen eta Izan gira, ba, ezagutu nuen, ieslari bat burun ditik e, duela asko urte horai, gerla zibila zuten. Eta gero izan gira, bi ere, taldeko bi, e, dani eta nibera, eta han eh, gazten zat egiteko alako ikastaldi batzu giza eskubider buruz. Eta hango gure, ara, delako iteka hortako um, kideekin, eh, ez ginoen eh, bakarrik eh, guk egiten, ara. Eta irurtez izan gira hola, benan gerostik, eh, orduan gerlatik eh, doidoia ateratzen ziren. Eta gerostik, Bibilata am bostean, eh, maiatzean, zuzen, e, eh, beren eh, lendakariak Pierre Nkurrundiza du izena, eta deliberatu du hiruaren aldikotz orkestea eta berriz lendakari zaiteko, eta hori zen legearen kontra. Benen egindu eta orduan manifestaldiak izan dira, eta orduan hasi, hasi hilketak eta uh, preso emaiteak ere biztan da, tortura denak um, seksual um, ere bon, <clears throat> denak bak, barkatu denak elgarrekin, eta desak ertzeak eta denak. Eta orai arte, beraz, orai batu um, bi benen gehiago ere, izan dira uh, txostenak, amnestik eta ez bakarik amnesti internazionalak, Human Rights Watch eta nasio batuek ere, aurten, egin dute ikerketa bat eta salatu zer uh, egoera hitza zen uh, giza eskubideen ez du gobernamentuak deusik entzun nahi, gezurrak direla eh, denak, eta ara, beraz, eh, ezagutzen ditugu oraino uh, eh, iteka delako uh, uh, defensoreak, eh, militanteak, ezagutzen ditugu ez dira gehiago bohondin uh, batzu desagertuak eta hilak dira. Eh? Emazte bat ere ezagutzen ginoena, Claudi Kuizera, bon, ara, desagertuak. Baina lagundu nahi ditugu zenta oraino lanean ari dira egiten ditu, dituzte ikerketak eta txostenak zenta e, burundiren barnean badituzte oraino zonbait militante eh, gordeka bizten da. Eta behar dute laguntza zenta orai eh, iesi egin dute eta dira Uganda herrialdean eta hor... E, Hor ere, e, eh, mehatsuak dituzte horaino gobernuma gatik, burundiko gobernuma gatik, binean behar dute laguntza zenta, behar dute norbait bulegoen zentzeko, eta behar dute bulegoa ere, eta telefonoa ere, zekiz nola egiten enxikoaraz bakizu, um, uh, nola erran, ez, eh, ez norbaitek entzuteko, kampotik, eh, mm, zaindua, mm, telefono zeindua hori ere behar dute, eta horrengatik eh, behar dute gure laguntza. Hala, hala, zergatik, bidan eh, orai ez gira joiten algeiago, eh, mm. ezin da. Ezin sartu, eh, burundin edo nola da gaur egun egoera? Uh, uh, zer nahi gizaz, uh, landiera, badat, behar bada guk, jadanik izan gira, orduan behar bada horroituko dira, behinan alere ez da latza egoera latzada. Irakortu dut goizuntan, e, burundiko turismoa bakarrik, e, bakarrik e, lehengo Eunetarik hamar gelitzen dela turismoa, 10% du mhm. turismoa da. E, Bistanda, ez da joan nahi, olako toki bat eta da, gehiago dena, gure e, Frantziako eta beste Europako ere Uh, eh, erri aldeek uh, uh, nola ez debekatzen, mena erriten dute sobe lan dela ez, ez joiteko mhm. hori mm -hmm. da mm -hmm. eta beraz um, ara, badakite hein, guk beti segitzen dugula beren uh, egoerat lana ere eta ara, mm -hmm. okatik, eta bereziki bereziki izen pedurak bilduko ditugu um, beti bezala, eh, bedan hautatu ditugu bi. E, Burundiko kasetari bat, eh, zubezela, eh, kasetaria, mm ez draz eh, nikumana, eh, torturatua izan da, eta eh, orai frantzian da, ez eh, iesi egin eta bon, e, ilzeko izeko lan jerean zen, bien, torturatu dute, eta... Eh, Zen uh, AFP, bakizu uh, frantziako agentzia horrentzat, bai uh, lanean eta ere erefi, irati, mhm. um, irrati, nazioarteko irrati frantzisa, bai. Eh? Mhm. Biziki ezagunak eta uh, orduan um, berak eta AFP eta um, galde egin dute inkestat, ofizialki inkesta izan dadin eta eta uh, hori tortura egin duten polizia horiek uh, judiatua izaiteko eta hori dena mementoan uh, eh, ez da bon, erantzuen enkorondiza lehen dakariak eginen zutela inkesta benen beti uh, oraino ez da berridik eh? ez mm. dute berridik benen alere garantzitsua da zenta ez bakari beraren zaz benen zeinale bat litake eh, han uh, lanean ari direnen, diren defensoreen zat, mm. militanteen zat ere. Mm. beraz, hori dugu gutuna bat, eh, galdegiteko eh, burundiko um, gobernamenduari eta justizia ministroari eta ingesta hori egitea. Eta bestalde dugu Turkia, hori ere eh, entzulek ezagutzen dute, mm. ango egoera tristea, eta... Eh, Benen ezakizu eberbada, uh, eh, amnestiko uh, arduradunak eta lehen dakaria ere preso eman dituzte duela lau hilabete. Mm -hmm. Eta biztan da terrorismoa eh, leporaturik. Behinan um, bakarrik egin zuten uh, seminari kastaro bat, eh, giza eskubideen uh, inguruan, hori bakarrik aski izan zen, eh, denak preso emaiteko. Besteak ateratu dira behinan jugatuak izanen, alere, eta eh, oraino preso da eh, lendakaria, Turkiako amnestiren lendakaria, Taner Kilic du izena, eta horren zatele igortzen dugu gutun bat, bistanda denen zatele, eh, eh kasetari asko, eun bat, badira, mhm. preso, abukadoak... Eh, e, denetarik eh, eh, soldadoak ere, soldadu uiak eta. Bon, denen zat behinan, ara izen bat dugu, ara amnesti zen um, angolen, turkiako lendak dakadia, taner kilitz. mm -hmm. amnesti internazionalek, erramezala, baionako uh, taldeak, bihar uh, antolatzen du, erramezala, kanboko elizan gaualdi bat argileak uh, abesbatzarekin, uh, eta ondotik hor ideia da, hor bilduko diren, beraz, izenpedurak, aipatu zu mezala, benen dirua ere uh, gero burrundiko uh,

behinan hauren zat urridik eh, eta bos libera lanik gabe edo direnen zat edo ikaslen zat edo mm. hola. Eh? Ara, eterditan, ez dakit erran ez, aratzeko zortziak eterditan. Egia, ez duzu erran. Sortziak eterditan, beraz, bihar, kanboko right. Bai. elizan, uh, eh, burundiko, beraz, giza eskubiden defendatzailean aldeko gaualdi bat, uh, Amnesti Internazionalek antolaturik, Germen Blezio, mil Mil esker zuri eta entzulei ere. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Eta hitz eta putze mankizunan segitzen dugu ostegunero. Bezalaten horuntan, Maia Muruagarekin, Arratxaldeon. hon, Arantxa. Forman... Bai, otzunekin, bai, bai otzerran barko. Bai. beti, beti eguraldi aipatzen dut, hartu naiz, ze? Eh? aldatu beharko duela formulaz. Bai, ba, bakizu horiek dira errestasunak, eh? denek bai. badugu hori, fresko iten du. Zakegunean zerreran, bai, bai. bai. Be, hortako praktikoa da, ala ere, eh, eguraldia beti hor da zuretkin, eh, azkenean, eh, elkarrizketa bat, ez bain badakizu nula eraman, eguraldia ipatu eta... Eguraldia ipatzen dugu, eta bai, bai. Hortik gauzainit, zaipazan, politika ere, Hortzen gaur egungo eguraldia ikusirik, uh, ba, aldaketa klimatikoak eta hori zergatik, eta... Ah, ah, uh bide hortarik ere, bai, bai, bai, bide anitz hartu daitezke bai eguraldetik. Gusten, <laughs> zaipatzen aldugu, uh, eh, uh, eh, bezakit, uh, endaiako giroa, zertan da, nola da endaia? <laughs> E, ez dut, ez hartu zure, ez dut ulertzen zure galdera, nola, Nola doa endaia, bai, ez dakit, endaian. Hemen ustaritzen baina izni, ez dakit. Ah, e, ba, ezer berri, hemen... Eh, Tranquil, segitzen du bai. bere bidea. Bai, bai, zu kulturan naiz eta eh, egia esan aktualitatea gutxi segitzen dut azken aldean, herri honetan ere. Bai. Sobera mm, aktualitate bada kulturan, eh? durangoko azokaren urbiltzarekin, pentsa Hori da, hori bai? da, pentsa, pentsa zenbat aurkezpen eta ah. zenbat lan ateratzen diren orain, Ez oh. duela... denak entzun Besterik ikusten, bai. Eta irakurri. Eta irakurri, bai. Bo, orduan, bai. musikaz mm. ari giragu aldiz, eta nor izango da, zure biharko gomita. Ba, bihar Joseba Tapia. Ah. Ja, aski, ezaguna dugun, eh, Euskal Herriuntan ezaguna dugun musikaria eta kantaria bere, bere izango dugu gonbidatu, aste honetan berean aurkeztu baitu ba, bere azken lana, mhm. usurbilen aurkeztu du bere lana, bertara hurbildu gara eta mintzatu gara berekin, aldi honetan talde batez inguratu da, besamotzak eh, taldearekin, ba, hiru musikarirekin elkartu, eta zuzenekoetara begira, gitarra eskuan, e, bakarkako ibilbideko hainbat kantu hautatu eta beste molde batez, e, ba, erakusten, e, alegin duda diskauntan, eta lortu ere. Mm -hmm. e, besamotzak musika talde batentzat aski originala da, ez, eh? gisa? Bai, berak esatu, eskulu zebera eta besamotzak besteak. <laughs> Bai, ba, zergatik ez. Hombre, untxa, eh, Tapia behintzat beraz eh, beti forman, beti aldaketekin, eh, diskoz, disko, aldatzen Hori du. Hori da, eh. beti sorpresa bai. ugari eman dizkigu eta ba, hola segitzen du eta hartara ba, ikusiko zuen maika kantu oso beste jantzi batekin eh, bai, bai, deskubritzeko aukera ere izanen dugu. Ja, baliatzen ditu uh, eh, soinu zahar batzu, zente eh, doek piano elektriko mm. horiekin. Ba, zati bai? batzu entzun bai, pixka bat. Bai, bai. Eta zuzenekoetan ere ikusi barko da, eh, gitarra elektrikoa eskuan eh, taldearekin, eh, mm. ba, beste, beste ez, itxura bat hartuko baiture kantuak. Bona, untsa ze kanturekin agurtzen gira orduan? Biba berango? Bale. Ezaguna den pieza. Bizikiongi. Untxa, bai. bai. Ebe, mil esker maia. Ezan untxa bai, ongi, haio. Munduan beste askolez, munduan beste askolez, harta buruan oskolez, atzo aspertu nintzaben, maizu ez eta eskolez, maizu ez eta eskolez, harta buruan Euskal zero Lauzurren eta bostero Ez dut zerurik espero Prince Agda erramezara bihar maia muruagarekin izango da kantuzkantu eman kizunean. Itz eta putz, eman kizuna, hortan bukatzen da, gaurko eta bihar, uh, bihar, eh, zenik goizberin izango naiz, eh, jakin nahi baduzue, eta uh, hitz eta putzen bilduma asteuntakoa larun batean atxaldeko lauetan eta igandean eguerdiko berrien ondotik. Usaianak ez tira seiak euskal iratietan.